watan uku shekara ta 2025 miladiya mun hada wannan masallaci da albarka masallacin ahli sunna wal jama'a na garin Tsagero a karamar hukumar Rimi a jihar Katsina a tarayyar Najeriya inda muke gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma na? da shi biyu ga watan uku ne ba uku ba biyu ga watan uku idan ba manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 24 a cikin suratul hadid don haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 25 a cikin suratul hadid bayan bayanan da suka gabata na abin da ya shafi imani da kaddara da kuma cewa ba abin da zai samu mutum ko al'umma face wannan abin ya kasance rubutacce a littafin Allah shi ne lauhul mahfuz to yanzu kuma Allah mai girma da dokaka zai mana bayanin cewa annat ta'atuhu innama hiya bima unzila ala rusulihi ilan nasi yi ma Allah da'a ba ta samuwa sai ta hanyar yi wa manzannin da Allah ya aiko da'a zuwa ga mutane faƙala Allah ta'ala ya ce da ƙada arsalna rusulina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا العديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز نعم Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Laƙad arsalna rusuna bil bayyanati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana وأنزلنا الهديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Allah ta'ala ya ce da kada arsalna rusuluna lalle haƙiƙa mun aika da manzanninmu min bani adam ila umamu manzannin nan daga cikin 'ya'yan adam kuma mun aika su zuwa ga al'ummominsu daban-daban Allah ya aiko da manzanni da kowace al'umma wala kada ba asna fi ummatin rasula ali ibudullah wa shtani budagut da haka Allah ya turo da manzanni bil waɗannan manzannin da muka tura mun haɗa su da hujjoji su ne albayyinati alƙawafi masu yanki hanzari hujjojin da za su gamsar da cewa eh lalle wannan sako ne daga wajen Allah wa anzalna ma'ahumul kitaba sannan mun ba kowane manzo littafin sa wanda zai karantar da mutane da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam an ba shi at-taura annabi Isa injila annabi Dawud zabura kowane annabi daga cikin annabawan nan da Allah ya aiko ya ba shi littafin wanda wannan littafin da shi yake karantar da mutanensa wal mizana hakanan mun hada su da al mizan al mizan shine al adu adalci bi inzal al kutubi al mutadammin al mutadamminatu lahu wal wahyi al amil nan da aka ce al mizan manyan malaman tafsiri kamar mujahid da katada da waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce al-mizan wa huwa al-adl shine adalci abinda ake nufi da mun ba su adalci shine a cikin littattafan da aka ba annabawan nan to ɗauke yake da hukunce-hukunce wanda a cikinsa akwai adalci adalci shine aje komai a muhallinsa. da haka Allah da ya turo annabawa sai kuma ya sanya a cikin shari'a su tana ɗauke da adalci in kai kaza za a samu nasara in kai kaza za a samu matsala shine adalci Allah ya ce wa anzalna al-hadin wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti Allah ya ce mun yi haka ne don su mutane su tsayu akan aikata adalci ma'ana idan sun yi aiki da shari'an nan da aka ba annabawa to sun tsayu akan adalci kenan sai zama tuddi duk abin da za su yi suna yi shi akan adalci da haka duk wanda ya tsaya akan karantarwa ta littattafan Allah to ne mai adalci duk wanda ya kauce musu to ya haula yin zalunci wa anzalna al-hadida sannan Allah ya ce haka mun sabkar da ƙarfi alhadid ƙarfi kuma daga nan ne wannan suna ta samu sunanta nan hikimar cewa mun sabkar musu da ƙarfi ne ƙarfen nan shi shine ake yin makami da shi ta kubba da wukaƙe da adduna wanda a wancan lokacin da su ne ake yin jihadi don a tabbatar da adalci Allah ya ce ya ba annabawa adalci hukunce-hukunce da adalci to kuma sai hada musu da karfe don su yi makamin da za su tabbatar da an tsayar da adalci domin idan babu makami to gwamnati ba ta iya tsayar da adalci sannan ba za a iya yaƙar kafirai ba a dawo da su akan adalci ne shi yasa ya ali sai ce wa anzalnal hadida mun saukan musu da karfe fihi ba'sun shadidun wanda cikin karfan nan akwai ƙarfi mai tsananin ƙarfi. domin da su ake makamai na yaƙi wa manafi'u linnas sannan kuma karfan nan a cikinsa akwai sauran amfani ga mutane karfan nan da shi ake yin duk abubuwan da ake kerawa galibi da karfe ake yin su kaga mutane suna amfana da karfe kuma ta wannan hanyar to Allah mai girma da ya ce mun yi haka ne wal ya'lamu Allahu man yansuruhu dan Allah mai girma da daukaka ya bayyana waɗanda za su taimaki addininsa wa rusulahu bil gaibi da kuma wanda za su taimaki manzansa bil gaibi alhalin ba su ga Allah din ba alhalin ba su ga Allah din ba so a cikin wannan ayar Allah mai girma da dokaka yana tabbatar mana da turo manzanni da yayi waɗannan manzannin Allah ya ba su hujjoji shine mu'uzujoji wannan annabi in yazo ya ce shi annabi ne sai ya zo da mu'uzuja sai wannan mu'jiza ta tabbatar da cewa ai eh, shi dan aike ne daga wajen Allah su ne albayyinat sannan kuma sai ya ba su littafi wanda shi suke karantawa mutane wanda a cikin wannan littafin akwai hukunce-hukunce na adalci Allah ta'ala ya annabawa haka su yi mutane wa'azi don mutane su tafiyar da rayuwarsu akan adalci makwabci da makwabci su yi majunansu adalci miji da mata su yi majunansu adalci ɗan uwa da ɗan uwa su yi mu junansu adalci shugaba da talakawa kowane ɓangare ya kowa adalci shi ne abin da ke ɗauke cikin waɗannan littafi wanda annabawa suka zo da shi to wani in aka tsaya ga a karanta littafi a aiki da shi ba zai yi aikin ba dole yana buƙatar ƙarfi wanda za a nuna mai ƙarfi na iko ƙarfi na mulki sannan ya aiki da adalcin to shi Allah ya sabkar da ƙarafuna don annabawan nan su yi makamai wanda za su tabbatar da al'umma ta tsayi akan adalci Allah ta'ala ya ce mun yi haka ne mun sabkar da littafi mun sabkar da annabawa mun ba su hujjoji ga ƙarfi don mutane mu gane su wane ne wanda za su ba Allah su taimaki addinin Allah to idan wani ya toge bai taimaki addinin Allah ba wannan kuma ba zai cutar da Allah da komai ba shi yasa Allah ya ce inna Allah qawiyyun aziz lalle shi Allah mai tsananin ƙarfi ne sannan kuma azizun ya kasance mabuwayi ne da haka koda mutane sun rike hannu sun ki taimakon addinin Allah wannan ba zai cutar da Allah da komai ba Allah shirye da mu da haka ƙarhe ma Allah ne ya saukar da shi wanda yana daga cikin manyan ma'adinan da ake amfani da su a duniya wajen yin abubuwa na amfani kamar kere-keren da ake yi na motoci jiragen sama jiragen ruwa kayan amfani a gida ne duk za a ga akwai karfe a ciki babu wani abin amfani face sai ka samu akwai nau'in karfe a cikinsa to Allah ta'ala shi ne ya hore ma ɗan adam wannan ƙarfar don yi amfani da shi wajen tsayar da adalci sannan kuma ya amfani da shi wajen sauran amfaninsa nan cewa an saukar da ƙarfe malamai suke cewa a cikin wannan akwai hujjar cewa gwamnati ba ta tabbatuwa sai tana da ƙarfin mulki sai tana da ƙarfin mulki domin idan za a bar mutane haka na aita ta karanta littafi a ce Allah ya hana shan giya Allah ya hana kaza Allah ya hana kaza to ba lalle ne mutane su ba dole sai an samu fawa ta mulki wanda za ta tilasta wa mutane bin wannan dokokin na ubangiji shi ya sanya aka sabkar da haddodi da sauran hukunce-hukunce a musulunci Allah ya samu dace sai Allah ya ce mu ya gaba ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون الله تعالى يقول ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد wa kafirun minhum fasiqun a baya Allah ya ce mana ya turo da annabawa a dunkule to anan kuma sai Allah ta'ala ya fito mana da waɗansu daga cikin annabawan da ya aiko din nan Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima lalle haƙiƙa mun aiko da annabi nuhu zuwa ga mutanansa wa ibrahima haka mu ne muka aiko da annabi ibrahim zuwa ga mutanansa shi ma waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba Allah ya ce to kuma bayan mun aiko su sai muka sanya a cikin zuriyarsu a cikin ƴaƴansu da jikokinsu annubuwa sai muka sanya annabtaka wal kitaba sai muka sanya littattafai na annabawa a cikin zuriyar waɗannan annabawa guda shi, annabi nuhu da annabi ibrahim menene hikimar cewa an aiko annabi nuhu da annabi ibrahim kuma an sanya littafai a cikin zuriyarsu duk bayan annabi nuhu duk annabin da allah ya aiko to daga cikin family din annabi nuhu haka bayan annabi ibrahim duk annabin da allah ya aiko za a ga nasabar shi tana jinginuwa zuwa ga annabi ibrahim shi yasa allah ta'ala ya ce mun sanya a cikin zuriyarsu annabtaka da kuma littafi Allah ya ce faminhum muhtadin dan haka a cikin zuriyarsu akwai wanda Allah ta'ala ya shirye da su shiryayyu ne amma Allah ya ce wa kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne sun ma Allah ta waye ba su aiki da littafin da aka ba annabawan da aka turo a cikin su ba wannan kuma yana nuna mana adalci na ubangiji sai aka ce a cikin su akwai shiryayyu amma kuma a cikinsa akwai da yawa wanda batattu da su sun ƙi imani ka kalli annabi nuhu alaihi salatu wassalam ɗansa ma bai yi imani ba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mahaifinsa bai yi imani ba al'ummarsa gaba ɗaya ba ta yi imani ba sai mutum ɗaya shine annabi lut to kaga da su fasikai ne amma waɗansu sun zama shiryayyu a wannan ayar ta nuna mana cewa annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine annabin farko da Allah ya aiko annabawan da suka zo kafin annabi shine annabi manzu wanda ya fara wa'azi annabawan da suka zo kafin annabi nuhu to mutanen su gaba ɗaya musulmai ne ba kafi da aka karanta zuwa suka yi duk da waɗansu malaman tafsirin ma kamar shi Sheikh Salih Al-Uthaymeen yana ganin Annabi Nuh shine annabin farko da Allah ya yi bayan Annabi Adam amma wasu malamai suna ganin akwai Annabi Idris a tsakani to bayan Annabi Nuhu daga nan sai Allah ya ci gaba da aiko da manzanni to duk manzannin da aka aiko bayan Annabi Nuhu daga gidan Annabi Nuhu suke ƴaƴansa ne ko jikokinsa ne ko ƴaƴan jikokinsa har aka zo kan Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da aka zo kan annabi ibrahim kuma duk annabawan da aka aiko bayan annabi ibrahim su kuma 'ya'yan annabi ibrahim ne nasabar su in ta tafi ta tafi tana zuwa ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin ƙarshe nasabarsa in ta tafi tana tikewa ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shi ma dan annabi ibrahim to kaga wannan ni'ima ce Allah ta'ala ya ma annabi nuhu kuma ni'ima ce ya ma annabi ibrahim a ce duk annabawan Allah daga family ɗinku suke wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ba amma duk da wannan ni'imar da Allah ya yi musu waɗansu kuma sai suka kafirce waɗansu kuma sai suka zama shirye-shirye. Allah ya shirya da mu to daga cikin annabawan da Allah ya aiko bayan su din akwai annabi isa alaihi salatu wassalam sai Allah ce sun makaffaina sun makaffaina ala atharihim bi rusulina wa qaffaina bi isa min maryam wa atainahu al-injil وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون نعم Allah ce sun maƙaffaina ala atharihim bi rusulina wa ƙaffaina bi isa maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi allazina taba'uhu ra'afatan wa rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa a ridwanillahi wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha fa atainal ladina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina to bayan annabi nuhu da annabi ibrahim sun wuce Allah ce sai muka ci gaba da aiko da manzanninmu a bayansu shi ne bi rusulina da manzanninmu ai arsalna rusulan ba da rusul mun turo manzo bayan manzo kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a can suratul mu'minuna thumma arsalna rusuluna tatara sai muka dinga turo da manzanninmu ɗaya bayan ɗaya in wannan manzan ya zo ya wuce sai a turo wani in wannan ya zo ya wuce sai a sake turo wani wa ƙaffaina bi isa bin maryam ana haka hannayi ya zo kan annabi isa ɗan maryam allah ya turo annabi isa ibn maryam ɗan maryam shi annabi isa ana ce masa ɗan maryam saboda an haife shi babu uba bai da uba sai dai yana da uwa wannan kuma wata hikima ce ta ubangiji ta ta'ala wadda ta sanya ya zaɓi ya halicci annabi isa ta wannan hanyar mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa ba tare da wani namiji ya kusance ta ba a haka ta haifi annabi isa alaihi salatu wassalam bayan ta haife shi kuma allah ya daɗa shi ya zama manzo annabi shi allah ya ce mun biyo bayan waɗannan manzanni da annabi isa ɗan maryam wa ataynahu al-injila mun ba shi littafin injila ai alkitab alladhi ursila bihi ne littafin da muka aiko shi da shi wa huwa kitabun mithl alquran littafi ne kamar alqurani littafi ne kamar alqurani shi ma littafi ne aka ba shi duk da akwai bambanci wajen sabkar shi ita injila complete ta sabka a dunkule gaba ɗaya lokaci guda shi kuma alƙur'ani ɓangare-ɓangare ya dinga sauka yau aya biyar ta zo gobe aya goma ta zo a cikin shekara ashirin da uku ya gama sauka amma ta injila lokaci guda allah ta'ala ya saukar da ita allah ce mun ba shi littafin injila a matsayin littafi annabi isa ya zo yau wa'azi da injila waje an na fi ƙulubin lazina taba'uhu allah ce sannan muka sanya a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi isa sahabban annabi isa kenan su ne ake ce yi to waɗannan sahabbai na annabi isa allah ce sai muka sanya a cikin zukatansu ra'afatan wa rahma muka sanya tausai da kuma rahama ma junansu mabiya annabi isa sahabban shi mutane ne masu tsananin tausayi mutane ne masu son junansu haka Allah ta'ala ya siffanta su muka sanya tausayi da san juna a tsakaninsu ai allazina kanu ala dinihi ya'ani alhawariyina wa atba'ihim nan waɗanda suka tsaya akan addinin annabi Isa ɗin alaihi salatu wassalam wanda ba su lalata addinin ba to za ka samu mutane ne masu tausai mutane ne masu rahama Allah ya ce mu ne muka sanya wannan a cikin zukatansu wa rahabaniyatan ibtada'uha kaga shi Allah ya sanya musu rahama ya sanya musu tausayi to su kuma mutanen sai suka kago ba kansu rahabaniya shine abin da ake ce ma ruhbaniya sai suka kago wannan makawunan su mun gane ibtada'uha su ne suka kirkiro ta suka kago ta ai zaduha min qibali anfusihim su suka ƙara ta daga wajensu Allah ya ce ma katabna ha alaihi ba mu umarce su da yin wannan ruhubaniya din ba illa sai dai fa'aluha su sun kago ba kansu ne ibtiga arduwanin lahi don neman yardar Allah to wannan kuma shine abin da ake ce ma bid'a ai marbatihi ta'ala dan neman yardar Allah sai suka kirkiro wannan fihi isharatun ila annal bid'a idza dakhalat fi dini afsadat wannan yana mana ishara cewa duk in bid'a ta shigo cikin addini to bata addini take su ga inda Allah ya aje su ya basu littafi ya sa musu tausayi ya sa musu rahama to su kuma daga baya sai suka ƙirƙiro kirkiro kansu wani abu da ake ce ma ruhbaniya ko rahabaniya sai sai kirkiro makansu wannan menene ruhbaniya shine gudun duniya ƙaurace ma duniya mutum ya bar gida ya bar gari ya shiga daji ya buga bukka ko ya je ya shiga wani kogon dutse da sunan ibada da sunan bautar Allah ya ce ba zai yi aure ba ba zai yi mu'amala da kowa ba shi ya koma daji zama kawai to wannan kiristoci su suka fara wannan cikin mutanen annabi isa amma Allah ba shi ya sanya su yi haka ba su ne suka kagota suka sanya ma kansu da yawa suka shiga daji sai ko ba cikin daji suka buga in bukokinsu a daji ba su mu'amala da mutanen gari ba su yin aure shi yasa har yau za ka ga a christianity akwai wani matsayi idan mutum ya kai shi baya aure wai shi saboda tsoron allah saboda ibada bai bukatar aure yanzu to su ne suka ƙago wannan abin da kansu Allah ta'ala ya ce da suka kago ma kansu wannan fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha kuma sai suka saki sai suka kasa tsare ta sun ce ba za su yi aure ba ba za su yi kaza ba za su yi kaza ba kuma sai suka kasa yin haka din sai suka dawo kuma suna yi kaga me ya ja musu kirkiro ta da suke tun farko Allah ya shirye da mu shine fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha sai suka kasa kiyaye ta da ƙa'idojinta wanda su suka kiya ƙirƙiro ta istara kuha kafirun minhu wanda yawa daga cikinsu sun bar wannan abu wa ma ƙamu biha haƙƙal ƙiyam ba su tsaya a ta ba irin yadda suka shar'anta makansu ɗin yadda suka ƙago makansu Allah ta'ala ya ce fa'ace nan labina amanu minhum ajarhu sai muka ba waɗanda su ba su bi wannan layin ba sai suka tsaya akan littafin injila yadda Allah ta'ala ya saukar da shi akan addinin annabi isa sai suka tsaya a nan suka yi addinin har lokacin da manzan Allah ya zo sai suka yi imani da manzan Allah to su wannan ajin wanda su ba su bi wancan layin ba na bid'ar da aka kawo ba su yi ba addinin annabi isa ta waye ba su ne Allah ta'ala ya ce fa'ate nan Amadu amanu minhum ajrahu waɗanda suka tsaya kan imani da annabi isa har zuwar annabi muhammad sai muka ba su sakamakonsu a gobe kiyama na alkhairi wa kafirun minhum fasiquna amma da yawa daga cikin su su sun zama fasikai ai kharijuna an da'a sun yi tawaye daga yi ma Allah mai girma da Shi da'a shikenan da suka bandare sai suka dauki littafin ma suka dinga yin mai kwaskwari ba yau a cire wannan ayar gobe a gyara waccan ji ba a cire waccan har sai aka waye gari littafin annabi isa sun canza shi kusan gaba ɗaya sai na abin da ba a rasa ba kuma har yanzu haka wannan littafin yake a hannunsu shi ne suke ce ma bible bible to za ka samu abin da ke cikin bible ɗin yanzu gaba ɗaya an canza shi duk da akwai ɗan ƙurƙushin injila ɗin ta annabi isa amma bai da yawa bai da yawa sun yi canje-canje a ciki an ƙaro a rage an canza waɗansu ayoyin da injila ba abin da ya jawo musu wannan sai wannan bida'a da suka ƙago a cikin addininsu wanda Allah ta'ala bai sanya su ba shi ya sanya mana aukar gume ce wannan yana nuna mana haɗarin bida'a duk inda bida'a ta shigo cikin addini to sai ta ɓata addini kuna kallo yadda muke fama da bid'o'i a yanzu ga suna kullum ƙara ƙirƙiro su a yau ce a ce za a yi wannan gobe a ce za a yi duk Allah bai ce a yi ba manzan Allah bai ce a yi ba to sai su sai su bata addini idan aka kawo bid'a sai ta bata addini duk bid'ar da za ka daga yanzu wanda ake yi to ka duba ga yadda take lalata addini take ma addini banna ka dauki bid'ar maulidi da ake irin bannan da take shigowa ta wannan gefen da sunan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba ne ba to shi ya sanya wajibi ne ga malamai su tashi su yaƙi bida duk inda take su fada da ita domin idan aka bari ta shigo addini to za ta zo ce banda Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce mai gaba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم to bayan da Allah ta'ala ya ba mu labarin kiristoci sun canza addinin Allah sun canza littafin annabi Isa sun kirkiro bid'ar da Allah ta'ala bai dora musu ba su ne suka kawo makansu to sai Allah ya kira ga mu'minai mabiya manzon Allah mu kenan cewa karmi irin wancan abin da su kiristoci suke Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah a tafilu awamirahu wastanibu nawahihi wala tabtadu shay'an fi ibadatihi cewa ku ji tsoron Allah yana nufin ku bi dokokin Allah wanda Allah ya ce ayi ku iya iyawarku wanda Allah ya hana ku bari kar ku yadda ku kirkiro wani abu a cikin addinin Allah wa aminu bi rasulihi sannan ku imani da manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ya'murukum bihi wa yanhaakum anhu cikin abin da yace ku yi ku yi abin da yace kar ku yi ku bari Allah ya ce idan kuka yi haka yu'tikum kiflaini min Allah zai ba ku rahamarsa ninki biyu ai nasibaini zai ba ku kaso biyu ba rahamarsa nasibin fi duniya kaso na farko a nan duniya wa huwa al-izzatu wal galabatu ala al-a'da shine izza da kuma rinjaye akan makiya idan al'umman musulmi suka ji tsoron Allah suka tsaya akan karantarwa addini to Allah ta'ala zai ɗaukaka su za su samu izza domin duk abokin gaban da ya tinkare su Allah zai ba su nasara a kan shi idan ka ga musulmi sun koma koma baya a cikin al'umma to sun saki addinin Allah ne idan ka ga musulmi sun koma koma baya duk wani makinsu wanda ya taso musu sai ya ga bayansu ya gama da su to al'umma ta saki Allah ta saki addinin Allah idan al'umma tana son ta samu izza ta samu ɗaukaka to ta dawo ta rike addinin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya saukar da shi ga manzon Allah to Allah zai musu wannan a nan duniya wa nasibun fil akhirati wa huwa shi kuma ɗaya rabon a lahira ne shi ne a buɗe musu ƙofofin aljanna a ce su shiga min rahmatihi cikin rahmar Allah Allah sa muna ciki su ga. idan al'umma tana son ta samu izza da ɗaukaka wannan ayar tana nuna mana sai ta ji tsoron Allah sai ta yi imani da Allah ta yi imani da manzan Allah to Allah ne ya ce idan ta yi haka yi utikun kifleni, za mu ba ku sakamako kaso biyu shi ne kaso na farko a nan duniya Allah ya ɗaukaka ku Allah ya ba ku izza kaso na biyu kuma a lahira shi ne gidan aljanna wanne ne ba mu so cikin biyun nan ba wanda ba mu so ba wanda ba mu da buƙatar shi ku kalli yadda al'ummar mu take rayuwa a yau a wulakanci mu koma koma baya kowa ya taso sai ya taka mu ina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 gafara ne sannan ko mai jin kai ne ga bayansa to bayan sai Allah ya ce li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu zul fadlil azim Allah yana sanar da ku wannan ne da Allah ya alamu don su ahalil kitabi su san cewa ahalil kitabi su ne ahalil kitabi su ne mabiya littafin taura da injila su ne yahudu da nasara annabina lam yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ba su imani da annabi muhammad ba dan su san cewa Allah ya ƙadiruna ala shay'in min fadlillah ba su iya cimma wata falala daga cikin falalar ubangiji in ba sun dawo sun ba addinin Allah ba in ba din sa sun yi imani ba amma in za su tsaya a yadda suke to ba za su taba samun wani rabo daga wajen Allah mai girma da daukaka ba wa annal fadl bi yadillahi sannan kuma dan su san cewa falala gaba ɗayanta a hannun Allah take yu'tihi man yasha'u yana bayar da ita ga wanda ya so a cikin bayansa wallahu zulfadlil azim lalle shi ubangiji ya kasance mai yawan falala ne sannan falalan mai girma Allah ta'ala ya sanya mu cikin falalarsa duniya da lahira to wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka suratul hadid a surar da ke gabanta ita ce suratul mujadila na'am sura ta gaba ita ce suratul mujadala a wannan sura iya isna tani wa ishiruna aya tana da ayoyi guda ashirin da biyu ita suratul mujadala sannan kira ta da wannan sura na mujadala da an na haɗin ta ta haɗin bikin saki mujadala ta imra a ti aus ibn na bai annabi sallallahu alaihi wasallam fi shani mu zaharatu Zauji ha fi yi ta'ala an kira ta da suratul mujadala saboda abin da ya faru tsakanin wata mata da ake ce ma khawla bintu sa'laba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ga kissar a aya ta ɗaya zuwa ta biyu zuwa ta uku. sai ake ce mata suratul mujadala wa a ar-ra'isi babban kanin labaran wannan sura babban saƙon da ke cikin wannan surai bayanu majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kana wal adabul mar'iyya fihi wa tanawwu'i man kana fihi wa suluki kullum fariqin minhu mala abubakar gume ce babban saƙon da ke cikin wannan surai sura za ta yi mana bayanin yadda majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake majalisin manzon Allah yanayin ta yadda take za mu ji ya ake zama a majalisar manzan Allah sannan ya na dubban zama a majalisar manzan Allah yake sannan sura za ta bayyana mana irin mutanen da ke zaune a majalisar manzan Allah majalisar manzan Allah ta tattaro mutane da yawa tusuwa yake cikinta sannan ta tattaro mutane daban-daban kowa da irin tarbiyyarsa kowa da irin ɗabi'unsa to shine abin da wannan sura ta ta karantar da mu a kafin mu karanta ayar da ke ciki barin mana bayanin abin da ya faru tsakanin Manzon Allah da ita wannan mata haula bintu sa'alaba akwai wata mata a zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata haulatu bintu sa'alaba tana zaune tare da mai gidanta to akwai wata al'ada wadda larabawa suke tun a zamanin jahiliya wadda ake ce ma zihari abinda ake ce ma zihari shine idan miji yana son ya rabu da matar shi rabuwa ta har abada mana yana son ya suke ta to cikin abubuwan da suke fada akwai zihari zihari shine miji ya ce wa matarsa ko miji ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa miji ya ce wa matarsa bayan bayan matar shi yayi kama da bayan mahaifiyarsa wanda shi ake ce mazahari to da miji ya ce wa mace haka to ya suke ta nan, sai ta tattare yana ta yana ta bar gida mun fahimta to a wannan mata kaula sai mijinta ya faɗa mata haka to sai ta ce wannan a jahiliya kenan amma yanzu musulunci ake shi hukuncin nan yana nan yadda yake a jahiliya ko musulunci ya zo da sabon hukunci su sai ta zauna tana sauraron yadda za a yi to kuma cikin ikon Allah dare ya yi kuma sai mai gidan nan nata kuma ya zo ya neme ta sai ta ce a'a shi kuma abin da yake kallo a yanzu musulunci ya zo ya rusa wancan abubuwa sai mata ta ce a'a kaga a jahiliya in mutum ya wannan saki ne yanzu kuma musulunci yake ba mu san yadda hukuncin yake a musulunci ba amma dai ni ba zan yadda ka kusance ni ba har sai na je na gaya wa manzan Allah mu ji abin da manzan Allah bai ce su da gari ya waye sai ta tafi wajen manzan Allah da ta zo wajen manzan Allah sai ta gaya mashi abin da ya faru tsakaninta da mai gidanta kaji kaji abin da ya faru shin mai musulunci ya ce akan zihari yana nan yadda yake a jahiliya ko musulunci ya zo da wani sabon hukunci to shi kuma manzon Allah a lokacin nan Allah bai ce mai komai game da zihari ba da haka ya za a yi ba ta amsa sai manzon Allah ya ce baiwar Allah ni dai ban san wani hukunci na zihari ba za ku je ku tsaya kan yadda ake a jahiliya ɗin dai ku tsaya can hukuncin shi ni ban da wani sabon hukunci wanda ya zo ta ce manzan Allah kai min bayani Allah mai musulunci ya ce game da zahari manzan Allah ce wallahi ba wani bayani ban san komai game da zihari ki je ku ke da mai gidan ku sayar da zaku to wannan mata sai ce karfin ali ga yasa saka kuka wajen manzan Allah manzan Allah ya ce bai da mafita a wurinsa sai ta daga hannu ta ce ya Allah kana ji abinda manzanka ya faɗa to ya Allah na kawo kuka gare ka Allah ka share mana hawayenmu tana faɗar haka sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi aka share mata hawayenta kaga Allah ya ji ta Aisha matar manzon Allah take cewa wannan ayar ko wannan abin da ya faru da kuma siffofinsa ta ce domin matan nan da ita da manzon Allah suke magana ba ta jin abin da mata ke cewa amma sai gashi Allah yana cewa ya ji abin da ta faɗa ita Aisha tana kusa da manzon Allah ba ta jin abin da ake cewa amma Allah a saman al'arshin sa ya ji abin da matan nan ta faɗa kina Allah mai ji ne mun gane to sai Allah ya sabko da hukuncin zihari cewa to yanzu a musulunci idan mutum yayi wa matarsa zihari to ga kafara in yana son ya ci gaba da zama da ita to yayi kafara sai ya ci gaba da zama da ita kafaran nan shine ko dai ya yanta bawa in yana da shi da ya bawa shi kenan mata ta dawo idan bai da bawa ya azumin wata biyu a jere azumin wata biyu a jere da ya gaba azumi wata biyu mata ta dawo idan bai iya yin azumi to ya sami miskinai guda 60 ya ciyar da su idan ya ciyar da miskinai 60 mata shi ta dawo zai ci gaba da mu'amala da ita Allah ya sabkar da wannan hukuncin sai manzon Allah ya faɗa ma wannan matar yace to kin ji Allah ya kawo hukunci yanzu ki je ki ga wa mai gidanki ga abin da zai yi ta ce manzon Allah mai gidana bai da bawan da zai yanta bai da bawa kaga bai iya ki bai iya wannan kenan yanzu sai ni ba sai azumin wata biyu ba Ta ce wallahi na sani bai iya azumin wata biyu don tsoho ne ya tsufa azumin azumin ramadana ma Allah cewa in mutum ya tsufa ya aji to ina ga wannan to saura ne kenan sai ciyarwa mala ce to aje a yi ciyarwa ta ce to kuma ainihin ake yinta Allah bai da bai iya ciyar da shi ba miskinin ne kyau miskini na ce da wani <laughs> to kariya za a yi da shi kuma yanzu to sai manzo Allah ya ce to a dai ji a sai da za a yi sai ta ce sai ta ce da yake tana da ɗan abin hannunta sai ce manzo Allah to ya rasulullahi zan je in taimaka mashi da dabino in bashi ya ciyar a wuce wurin sai manzo Allah ya ce aka ki kyauta sai suka je gida ta bashi dabino sai ya ciyar sai suka koma tare to wannan shi ake ce mazhari a jahiliya suna yin shi da musulunci a jahiliya saki ne in miji yayi saki da aure ya mutu da musulunci yazo sai ya ce ba saki bane mata tana nan mata aure ce sai dai miji ba zai kusance ta ba har sai yayi wannan kafara ko fahimta sai yayi wannan kafara to idan yayi kafara shikenan sai ya ci da mu'amala aure da ita wata rana sai na Umar dan Khattabi kamar yadda Ibn Kasir ya kawo a sa yana shugaban ƙasa ya taho wucewa sai ga wannan mata haula lokacin ta tsuru sosai ta taho kawai tana juya sai ta ce kai umar zo sai sai na umar ya taho shugaban ƙasa sai waɗanda ke wurin wanda ban san kowa ce ce ba suka ce ta wannan wace ce ita kowa sai sai na umar ya zo yi mai magana ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ta labari ta kusa rabin awa tana bayani sai na umar mai tafi ba sai da ta gama sai juya ya tafi sai mutane suka ce ranka ya daɗe wannan matar wai ita wace ce haka ta ce ma umar ba shugaban ƙasa ba amirin mummini da ba kaza ba kaza kuma ta je kana ta saurarenta ta ta ɓata maka lokaci ya ce kai kuɗa ku ji wannan matar. ita ce wadda ta yi magana a nan kasa, amma allah yana sama al'ashinsa ya saurare ta ce matar da allah ya saurara wane ne umar da ba zai saurare ta ba ya ce wallahi da za ta tsaya nan mu kwana ban tahiya sai ta gaba ta ce in tahi to sai umar ya yi musu wannan bayanin sai suka ci gaba da tafiya to wanda ita ce haula wannan kuma shi ne abin da ya faru a takaici Allah ya ce mai karsa bi Allah bismillahir rahmanir rahim qad sami'a Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير نعم الله تعالى يقول قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawarkuma inna Allaha sami'un basir Allah ya ce kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka lalle haƙiƙa Allah mai girma da daukaka ya ji maganar wannan matar wanda take musayar magana da kai manzon Allah fi zaujiha akan al'amarin mijinta ita ce khawla bintu sa'alaba lokacin da ta zo tana wa manzon Allah bayani ga abin da ya faru da ita da mai gidanta sai Allah yake cewa Allah yana jin ka kai manzon Allah lokacin da kuke sa musayar magana tana gaya ma kana cewa ba hukunci tana cewa a je duba manzon Allah bayan ka tabbatar mata babu wani hukunci wa tashtaki ila Allah sai ta kawo kuka zuwa ga Allah sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma lalle Allah yana jin ku ya kai annabi da kai da wannan mata khawla bintu sa'alaba wadda ta kawo kuka akan al'amarin mijinta ausu ibnu samit inna Allah sami'un lalle Allah shi ya kasance mai ji ne basirun sannan kuma Allah ya kasance mai gani wannan yana nuna mana daga cikin siffofin ubangiji akwai ji akwai gani a cikin siffofin ubangiji Allah yana da siffofi shi ubangiji ta'ala ba wanda ya taba gane shi ba wanda ya taba ganin Allah annabi Musa ya ji maganar Allah sai ne ma Allah ya nuna mai shi sai Allah ya ce ba a gani na ya ce amma idan da ɗan adam in za ka iya gani na kalli wani dutse yake can baya nan take wannan dutsen ya narke so kaga ba a ganin Allah a nan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je Isra'i da Mi'raj dan ce mafi inganci shine bai ga Allah ba sai dai ya gan shi a zuciya amma bai gani da idanuwa bai gani ba so ba a ganin Allah tutun da ba a ganin Allah mu bayin Allah ne Allah ya halice mu to ya za mu san Allah to sai Allah ya zo mana da siffofinsa na haka shi Allah ana sanin sa ne ta siffofinsa amma ba ta hanyar gani ba siffofin nan na Allah kai ba za ka iya ba Allah siffa ba sai in Allah ne ya ba shi kan shi wannan siffar ko manzon Allah ya siffanta shi da wannan siffar to anan Allah ta'ala ya siffanta kan shi da siffofi guda biyu na farko shine shi as-sami'u Allah mai ji ne to sai dai jin ba irin da mutane ba ne ba ko ba wanda ya san yadda jin ne yake sai shi Allah ne sannan basirin Allah ya siffanta kanshi da cewa shi mai gani ne da haka Allah yana gani amma ganin ya yake ba wanda ya sani ba wanda ya san yadda ganin Allah yake amma Allah dole ne ka yadda Allah yana gani amma ganin ba irin na mutane ba ba irin na aljannu ba ba irin na kowa ba shi kadai ya san yadda ganin nan yake su wannan suna daga cikin siffofin ubangiji in siffar gani da kuma siffar ci wanda ake tabbatar musu da su kamar yadda ya tabbatar ma kanshi da su a cikin wannan sura to bayan da Allah ta'ala ya tabbatar da ya ji abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗannan mata kaula binti sa'alaba akan mijinta aus ibn samit to sai Allah ya sabkar da hukuncin zihari din da kuma kafarar da ke dauke da zihari din da haka abu na farko Allah ya fara ƙaryata zihari din cewa duk wanda ya zihari ya ce matar shi kamar mahaifiyarsa take to wannan magana banza ce kuma ƙarya ne shi ne Allah ce alladina yuzahiruna alladina yuzahiruna minkum min nisa'in ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkarun min alqawli wa zura وإن الله لعفو غفور نعم الله تعالى يتي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لغفور لعفو غفور الله يتي الذين يظاهرون minkum waɗannan waɗanda suke yin zahari ga matansu daga cikinku wanda suke kwatanta matansu da iyayensu Allah ya ce ma hunna ummahatihim to abu na farko dai waɗannan matan nasu ba iyayensu bane ba da haka dan miji ya ce wa matar shi ta bayan ta yayi kama da bayan matar shi to wannan bai sanyawa matar ta koma mahaifiyar shi in ummahatuhum illallahi walallahu iyayensu su ne wanda suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura da haka abinda mazaje suke faɗa na zihari magana banda ce sannan kuma ƙarya ne ba iyayensu bane ba wa innallaha allaha la'afun sannan lalle shi Allah ya kasance mai yawan afuwa ne gafurun mai gafara ne ga wanda yi zihari Allah ya masa afuwa Allah zai karbi gafararsa idan ya yi kafarar da za a sanya su kaga tun daga nan allah ya karyata abin da mazaje suke yi na kwatanta matansu da iyayensu cewa ba gaskiya ba ne ba iyayensu su ne iyayensu abinda suke faɗa wannan maganar banza ce kuma karya ne da haka zihari ba daidai ba ne ba a musulunci da wannan allah ta'ala ya haramta yin zihari da haka haramun ne miji yau matarsa zihari to idan allah ya kai mu gobe za mu ji kaffarar yadda ake yin yadda ake yin kaffara idan mutum yayi zahari, yadda ainihin zai yi kafarar da Allah ta'ala ya sanya din Allah ta'ala ya sa mu dace idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi aya ta uku kenan abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu dai kuskuren mu kuma Allah shi mana afuwa shi ya yafe mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasan mu ke ciki muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba dan halayen mu ba sai da rahamarsa da kuma tausansa Allah ka amintar da mu a ko ina a kowane lokaci ka amintar da mu a jinanan mu da dukiyoyin mu da mutuncin mu ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المسير سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين